Proposamen arrau egiten du ataratzeko prefosta kultur guniak edo animazione guniak. Ataratzen proposatzuko beita entzunezko dokumental bat, hoida arte delako radioak egindian edo arte radioko webgunetik elkik den lan bat delako Miriam Prevotek Lantuyana, mian Prevotek etako eta Euskal Gudukan eta Gerlaen urentzia aipatzen du partikularski hortan hots borroka armatien urentzia eta bake prozesia aipatzen dutu eta galtaskatzen du bai funtsian hoik nula aipatu behar dien. Comment finir une guerre Gerla bat nola bukatu. Une histoire de la fin du conflit armé au Pays Basque. Euskal Herriko gatazka armatuaren bukaeraren historio bat une série documentaire de Myriam Prévost, réalisée par Anna pour le podcast à suivre sur Arte Radio, une production Arte Radio. Gounon, bonjour. Euh, alors euh, parce que j'ai une, euh, attache dans le coin, c'est-à-dire que j'ai ma grand-mère qui est de Bayonne et ma mère qui a grandi là aussi. Hartakoz nik beste aldia emaiten dut, besteak emaiten dut hitza, eta ez dut emaiten eta ko biktimer hitza. Jakitez bestek, deja hanitz eman diela biktima hoia hitza, eta kaji koi baizik ez dela aipatzen. Ene buia ikusten dut orokortar zunian. Ordien ez da mentuz objektibo, mena jakitez ez dela orokorki objektibo izaten ahal. Nik haitu hoi egin dut. Objektif, enfin objectif parce que ça n'existe pas pour moi pas point de vue objectif donc euh, Voilà. inguian gogozkatzen hasi zen 2000 eta hamekan jadanik, geostik behatzen ahalda, hor hiu ONS jaikik den halako eta errakundean istoia, gerla sikina, armen hartzia tortura edo anobake prozesieran bezala, eta beste aipamen hanitz, hoietan parte hartzen du Josu urrutiko etxea errakunde hortako militante historiko eta ikbatak bizi izan dako transmisio bat egitearen. Ene, helburua ez da e, deus imposatzea, inundik inora, baizik eta mai ganaratzea e, bizi izan dakoa, e, eta gero, ba, eldu e, gibiletik eldu diren belonaldiek, haiek ikusiko dute horrekin e, zer egin, eh? ikus dezaten, e, lagungarritzat izan dezaten, ikusteko nundik gato zen, hain zuzen, ezer baino gehiago, Ez, ez beste nondik gato zen giblera behiratzeko, baizik nondik gato zen aintzina behiratzeko. Beste parte harzaletan, habia taldia hori zanen da, haik betutu uh, eh, musikak junazi delako dokumental hortan, hori zanen dia gai aldian, hor bai eta emirian prebo dokumentalan egiria, hotspada haikilan elhestatzeko, partekatzeko, memento goxo baten egaiteko eta bai, berri zebai, betzi berri deiaikin, gue istoian berriz gue ganatzeko.